Allahu subhanahu wa ta'ala našem uzvišenom gospodaru na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari i svoje dobrote, blagodati i milosti. Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća da nam podari korisno znanje.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 U arapskom jeziku za nečistoću se kaže neđaset. Neđaset je dakle ono što je u osnovi nečisto i zašto je šerijat naredio da se dakle toga kloni čovjek i da ukloni tu nečistoću sa sebe mjesta, odijela, jeli svoga i slično. Postoje dvije vrste nečistoće. Stvarna nečistoća, dakle ono što je u osnovi nečisto i što se dakle ne može promijeniti. Ono dakle što je nečisto i što se ne može promijeniti, jeli, li već dakle treba ga ukloniti, treba ga očistiti, poput izmeta, poput mokraće i sl. I postoji dakle ono, druga vrsta nečistoće što, koja ima propis nečistoće, a nije dakle vidljivo, a to je sve ono dakle što sprečava obavljanje namaza i drugih ibadeta. Sve ono zbog čega smo potrebni uzeti abdest ili se okupati kao što je dakle obavljanje male ili velike fiziološke potrebe ili dakle da čovjek bude džunup od spolnog odnosa i slično. Dakle, zašto je potrebno ili se okupati ili uzeti abdest. Obaveza je otkloniti od sebe nečistoću. Nije dozvoljno da čovjek bude nečist. Svejedno, dakle, da se treba okupati ili da treba uzeti abdest ili da na svome tijelu ili svome odijelu ima nečistoću. Obaveza je muslimanu da od sebe otkloni nečistoću. Dokaz za to jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَثِيَابَكَ فَطَحِرْ Riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure Al-Mudathir a svoju odjeću očisti. Svoju odjeću o Muhammede očisti. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam također govoreći o opasnosti nečistoće kaže većina kaburske patnje zbog mokraće. Većina ljudi će se u kaburima, svojim kaburima, kada umru, i mi vjerujemo u to, većina ljudi će se kažnjavati i patiti zbog mokraće. Nisu se čistili nakon male nužde. Ebu Said al-Hudri radijallahu ta'alan također nam pripovjeda da jedne prilike Allahov poslanika alihi salatu sam predvodio ashabe u namazu. Dakle, klanjao im namaz u džematu, on imam, a iza njega su bili ashabi kao klanjači muktedije. Allahov poslanik alaihi salatu wasalam u jednom momentu, dakle kada je sjedio dole, nakon drugog rekata, kada je sjedio na tešehudu, skinuo je sa svojih nogu papuče, sandale. Pa su svi ashabi, kada su vidjeli da to čini Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, svi ashabi su poskidali. Nisu znali razlog, ali pogledajte njihove želje da slijede Allahov poslanika alaihi salatu wasalam u svemu nisu znali zbog čega to on čini, međutim on je to učinio i oni su željeli da postupe onako kako je. Nakon završenog namaza, kada je Allahov poslanik alaihi salatu sam predao selam i vidio pored svakoga shaba njegove sandale, njegove papuće, njegu, njihovu obuću. Pored svakoga shaba nalazila se obuća. Pa je upitao zbog čega ste to učinili? Rekli su, vidjeli smo tebe. Ti si to uradio, pa smo i mi. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je pojasnio da mu je u namazu došao Džibril, da je bio obaviješten kako na njegovim papučama ima nečistoći. Allahov poslanik alaihi salatu ve sellem nije primijetio nečistoću na svojim papučama, sandalama, a ona je dakle bila. Pa ga je Melek Džibril obavijestio da treba da otklone od sebe nečistoću. Pa je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam to učinio u namazu. Osnovno sredstvo za otklanjanje nečistoće jeste voda zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَحِّرَكُمْ بِهِ I Allah subhanahu wa ta'ala vam sa nebesa spušta kišu da bi vas očistio njome. Dakle, kiša, voda jeste sredstvo za čišćenje. Islamski učenjaci kada govore o stepenima nečistoće, o težini nečistoće, vrstama nečistoće spominju tri stepena. Pa spominju veliku nečistoću i kao primjer za tu veliku nečistoću spominju nečistoću psa. Dakle, nečistoća psa, odnosno njegove pljuvačke, njegove sline. Zatim spominju malu nečistoću. Dakle, najmanja nečistoća jeste nečistoća, odnosno mokraća muškog djeteta koji još uvijek doji dakle muškog dojenčeta. Mokraća takvog djeteta dojenčeta je najmanji stepen mokraće. Takva mokraća se ubraje u najmanji stepen nečistoće. Najmanji stepen nečistoće. Zatim, je li ono što je između toga, između te najveće i najmanje nečistoće, jest, jesu dakle sve ostale nečistoće, poput mokraće, izmeta, strvine, je li i slično o čemu će biti ako Bog da govora koje su to nečistoće za koje postoje dokazi u našoj vjeri da su one nečiste. Danas mnogi ljudi kažu za sebe ne mogu klanjati u ovakvom odijelu, u ovakvoj odjeći nečistam. Međutim da znaju da ta zemlja na kojoj rade, na njivi, da je ona čista. To što su uprašeni, to što su na očigled prljavi, što je to u njihovim očima prljavština, to ne znači da je u šerijatu, da je šerijat spomenuto karakterisao kao nečistoću. Pa ćemo vidjeti zašto sve postoji dokaz u našoj lijepoj vjeri iz Kur'ana ili hadisa da je nešto nečistoće. Upoznajmo se s tim, pa ukoliko dotično se bude nalazlo na našem tijelu, odijelu ili mjestu gdje ćemo klanjati, onda to dakle trebamo otklonuti i ne možemo na takav način obaviti namaz. Međutim, ako se nešto nalazi što mi mislimo da je nečisto na našem tijelu, odijelu ili mjesto gdje ćemo klanjati, a šarijat kaže da je to čisto, da nema dokaza za nečistoću, onda dakle slobodno klanjajmo. Nemojmo ni u kom slučaju ostavljati namaz zbog toga. Pa dakle, od nečistoća za koje postoji dokaz u Kur'anu i sunnetu, dakle da je nečisto, jeste čovječiji izmet, čovječija mokraća čovječi izmet, čovječja mokraća. Dakle, brojni su hadisi koji govore o tom. Da, ljudska mokraća, izmet, dakle, kada čovjek obavi malu i veliku nuždu, dakle, da je to nečistoća. Brojni su hadisi koji govore o tome. Pa se prenosi u hadisu Enesa radijallahu ta'alan, da bi on i dječačić poput njega, kada bi Allaho poslanika alaihi salatu sam išao da obavi fiziološku potrebu malu nuždu, da bi Enes nosio vodu pa Allahov poslanik alaihi salatu osam nakon obavljene nužde čistio bi se. Otklanjao bi od sebe šta? Nečistoću. Dakle, mala i velika nužda, obavljanje fiziološke potrebe, dakle, to je nečistoća. Također, u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma, spominje se da je Allahov poslanik alaihi salatu osalam prošao pored dva kabura, pa je rekao, doista se stanovnici ova dva kabura kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega teškog. Pri sebi su imali dijela koja su mogli lahko odkloniti od sebe. Pa je spomenuo jednog od njih da se nije čistio nakon male nužde. Dakle, mokraća je zasigurno nečistoća. A zasigurno, ako je mokraća nečistoća, onda dakle i izmet je nečistoća. Također, prenosi se u hadisu da je, dok je Allahov poslanik alihi salatu sam sjedio u džami, sjedio u mesčidu sa svojima sahabima, došao jedan čovjek iz daleka koji nije znao za lijepo ponašanje. Pa je došao u mesčid i ekreme kumunla, da izvinete na izrazu, obavio malu nuždu u mesčidu, pomokrio se u mesčidu pa Allah, poslanik alaihi salatu sam nakon toga, naredio je ashabima da saperu tu njegovu mokraću vodom. Dakle, to je na čistoća. I brojni drugi hadisi koji ukazuju da je ljudski izmet, dakle, e, izmet i mokraća da su nečisti. Međutim, ovdje, dakle, treba izdvojiti i ukazati da mokraća dojenčeta, muškog djeteta dojenčeta je također nečista, međutim ne pere se kao ostale nečistoće vodom, već se dakle samo popršće. Takva nečistoća, mokraća muškog djeteta, dojenčeta koje još uvijek doji, glavna hrana ili samo mu je hrana majčino mlijeko, ukoliko prođe nešto od njegove mokraće na našu odjeću ili na naše tijelo, to dakle trebamo svakako očistiti. Međutim, kako? Da li uzeti vodu, pa trljati, oprati ili skinuti odijelo pa oprati ili na neki drugi način. Spominje se u hadisu Umu Kajs, Kajsove majke, da je došla sa svojim malim djetetom Allahovom poslaniku alihi salatu osam. Pa ga Allahov poslanik sallallahu alihi salam uzeo kod sebe u naručje, igrao se s njim, držao ga u svome krilu i to dijete se pomokrilo dakle beba, dojenče, pomokrilo se, pa je Allahov poslanik alihi salatu sam zatražio da mu donesu vodu, uzeo malo vode i poprskao po svome odijelu. Poprskao po svome odijelu, dakle nije skinuo pa da se opere ili on, dakle pravo, već samo poprskao. Takav je slučaj samo sa mokraćom muškog djeteta dojenčeta. Takav slučaj nije sa mokraćom ženskog djeteta dojenčeta. Niti muškog djeteta koje je prestalo da jede majčino mlijeko ili mu je druga hrana, glavna hrana. Još uvijek doji, međutim malo. Ali većinski jede drugu hranu. Dakle, što se tiče mokraće ženskog djeteta, dojenčeta, nju treba prati kao što se pere, otklanja mokraća i odraslog. I što se tiče muškog djeteta, djeteta, koje je prestalo dojiti ili ne doji mnogo, ali jede drugu hranu mnogo, mnogo više, tada i njegova mokraća se čisti kao što se čisti mokraća odraslog čovjeka. Zatim, od nečistoća za koje postoji dokaz u Kur'anu da su nečiste, da ih treba smatrati nečistim i da se moraju čistiti, otklanjati od sebe, jeste krv koja je istekla iz životinje čije se meso jede. Krv koja isteče i životinje čije se meso jede. Kada se zakolje životinja, kada se zakolje kurban i slično, krv koja istekne iz nje, ona je nečista. Ukoliko takva krv dospije negdje na naše tijelo ili odijelo, ta krv se mora saprati. Ona je nečista jer Allah subhanahu wa ta'ala govori, govori o tome u suri Al-An'am kada spominje dem mesfroh. Krv koja ističe. Što se tiče krvi, životinje čije se meso jede, kada se takva životinja zakolje, pa ona krv koja ostane u mesu, ona krv koja ostane u žilama i slično, takva krv je čista. Dakle, e, nečista postaje samo onda kada isteče. Zatim, izmet i mokraća svih životinja čije se meso ne jede. Nečisto je izmet i mokraća. Nečisti su izmeti mokraća onih životinja čije se meso ne jede. Čije se meso ne jede. Poput, dakle, izmeta mačke. Poput izmeta domaćeg magarca. I svega, dakle, onoga što se ne jede. Četiri velika imama, Ebu Hanife, Malik, Šafija, imam Ahmed, stava su da je spomenuto nečistoća. Dokaz za to jeste hadis Ibn Mas'uda radijallahu ta'alan koji pripovijeda da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam otišao da obavi malu nuždu pa je zatražio od Ibn Mas'uda da mu donese tri kamena, da se očisti sa tri kamena. Pa je Ibn Mas'ud donio dva kamena i baljegu od magarca. Pa je Allahov poslanik alaihi salatu sam bacio tu baljegu i rekao da je to nečist. Da je to nečist. Što se tiče izmeta i mokraće, životinja čije se meso jede. Što se tiče izmeta, mokraće, baljege, dakle i mokraće, životinja čije se meso jede, dakle krave, ovce, koze i slično, deve, ispravno je da su izmeti mokraća takvih životinja čisti. Ovo većina naših ljudi ne zna. Pa ukoliko uđe u štalu, da položi kravama, da namjeri krave i ostalo, pa krava mahne repom ili kada krava obavlja nuždu, isprši ga i slično, on kaže ovo je nečistoća, moram ovo saprati, ne mogu na ovakav način klanjati i slično. Ili ga zadesi na bilo koji drugi način nešto od spomenutog. Po ispravnijem mišljenju, dokazi idu u prilog tome da izmet mokraća životinja čije se meso jede da su čisti. Hadis koji govori o tome jeste hadis Enesa ibn Malika, radijallahu talan, i u tom hadisu se spomnije da se jedna skupina ljudi razbolila i došla Allahom poslaniku, alihi salatu sam, žaleći se na svoju bolest, pa ih je Allahom poslanik, alihi salatu sam, poslao u jedno naselje tamo gdje se nalazila gdje su se nalazila stada deva i naredio im da piju mlijeko i mokraću deva naredio im da piju mlijeko i mokraću deva, iz čega se zaključuje da mokraća, dakle, deva i ostalih analogno tome životinja čije se meso jede su čisti. Zatim ono što je nečisto, o čemu govori Kur'an i Hadis, jeste da strvina. Strvina je nečista, dakle ono što krepe, ono što ugine, to je nečisto. Kako Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu, mejte dakle ono što umre, ono što ugine, dakle da je to nečisto. Međutim, iz ovoga, onoga što ugine, dakle izuzima se riba i sve ono što boravi u vodi, što živi u vodi. Sve ono što živi u vodi pretežno, većinski ili dakle stalno, ukoliko ugine, to je dozvoljeno jesti. Zašto? Zbog drugog hadisa u kome se kaže kada je upitan Allahov poslanik alihi salatu samo morskoj vodi, da, je, da li ona čista, može li se njome uzeti abdest, rekao je morska voda je čista i ono što ugine u njoj je halal, dozvoljeno, dozvoljeno jesti, dozvoljeno jesti. Pa dakle, strv je nečista, izuzev dakle e, onoga što pretežno obitava, boravi i živi u vodi. Takva strvina, odnosno ribe, jeli najčešće koje uginu, one su, one su čiste. Strvini, dakle životinji koja ugine na kopnu, koja živi na kopnu, jeli, pretežno ugine, takvoj strvini se pridodaje još. Dakle, propis strvine ima i dio mesa, dio mesa, odnosno tijela koji se odsjeća od životinje, a životinja je još uvijek živa. Ukoliko se odžive, životinje odsjeća komad tijela, mesa. Taj komad tijela mesa računa se strvinom. Dokaz za to jeste poduži hadis koji govori o bitci na Hajbaru. Tokom pripremanja za bitku pojedini ashabi bez vjerovjesnikovog sallallahu alihi veseleme znanja zaklali su određeni broj domaćih magaraca, isekli na komade, naložili vatru, stavili lonce kazane i kuhali meso tog domaćeg magarca u njima. Pa Allaho poslanik sallallahu alihi veseleme kada je saznao za to, naredio im je da pogase vatre, da prevrnu lonce i da lonce operu. Da lonce dobro operu što ukazuje na nečistoću tog mesa. Zatim, ono što je nečisto jeste i takozvana elmedija ili elmediju. To je bijela rijetka tekućina koja izlazi iz spolnog organa prilikom razmišljanja o spolnom odnosu. To je dakle bijela tekućina koja izlazi iz spolnog organa prilikom razmišljanja o spolnom odnosu i ona izlazi nekontrolisano, počesto čovjek nije ni svjestan toga. Dokaz da je ovo nečist i da to treba otkloniti sa svoga tijela i sa svoje odjeće, jeste hadis Alije radijallahu ta'alan koji kaže ja sam bio osoba kod koga je ova tekućina izlazila nekontrolisano. Međutim, stidio sam se da pitam Allahovog poslanika alihi salatu samo tome. Zašto se stidio? Zato što je on bio zet, Allahov poslanika alihi salatu sallam. Fatima, kćerka Allahovog poslanika sallallahu alihi sallam je bila udata za Alijom. Pa kaže, pa sam naredio drugome da priupita za mene. Za taj moj slučaj naredio sam drugome, zamolio sam drugoga da pita Allahovog poslanika alihi salatu sallam šta da radim, pa je rekao Allahov poslanika alihi salatu sallam, abdesti se, operi svoj spolni organ. Operi svoj spolni organ, dakle očisti, i abdesti se. Dakle, to je i nečisto i to kvari abdest ukoliko je osoba prije toga imala, imala abdest. Također, od nečistoća na koje ukazuje Kur'an i sunnet, što treba dakle otklonuti od sebe ukoliko se nađe na tijelu ili na odijelu, jeste i elvedju, elvedju ili vedija, a to je dakle čvrsta bijela tekućina koja izlazi iz spolnog organa nakon napornog mokrenja nakon napornog mokrenja kod pojedinih ljudi e, dešava se da nakon mokrenja, nakon mokraće izlazi iz spolnog organa, dakle bijela, čvrsta tekućina. Ukoliko nešto od toga ostane na e, tijelu ili ostane na odjeći, to je dakle nečisto i to bi trebalo otklonuti sa tijela i odjela. Kako se otklanja Ova nečistoća i prethodno spomenuta nečistoća do koje dolazi prilikom razmišljanja o spolnom odnosu otklanja se tako dakle što će se jeli poprskati po odjeći. Ukoliko nešto od toga bude na odjeći, samo će se uzeti dakle vode i poprskati to jeli mjesto za koje se pretpostavlja da se na njemu nalazi ta spomenuta nečistoća, poprskaće se vodom. Ibn Abbas radijallahu anhuma je rekao zbog izlaska sperme se kupa ukoliko iz čovjeka izađe sperma, zbog toga se čovjek kupa, a zbog izlaska elmezije i elvedije čovjek se abdesti i pere spolni organ. Zatim, što se tiče same sperme, postoji podijeljeno mišljenje kod islamskih učenjaka da li je ona čista ili nečista. Allah najbolje zna ispravno je da je sperma, da je sperma čista. Ukoliko nešto od nje dospije na tijelo čovjeka ili na njegovu odjeću, svakako je da bi to trebalo otklonuti sa tijela i odjela, međutim, ukoliko nešto od toga ostane na tijelu i odjelu, to ne znači dakle da je nečisto i da namaz nije ispravan u takvom stanju i sl. Prenosi se u hadisu Ajše radijallahu ta'lanha da je rekla strugala sam svojim prstima spermu sa odjeće Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i on bi nakon toga odlazio i klanjao u toj istoj odjeći. U drugom rivajtu, u drugom predanju se spominje da su se vidjeli tragovi te sperme na njegovoj odjeći, a on je klanjao, klanjao u njoj. Zatim, što je nečistoća? Također je i krv menstruacije. Krv menstruacije koja se dakle došava kod žena, ukoliko nešto od te krvi ostane na tijelu žene ili na njenoj odjeći, obaveza je koliko su mogućnosti da tu nečistoću, da tu krv otklone od sebe. Došlo je u hadisu Esme, kćerke Ebu Bekra radijallahu anhuma, da je jedna žena došla Allahom poslaniku alihi salatu wasalam i rekla događa se da krv menstruacije dospije na našu odjeću. Kako da postupimo? Pa je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao prvo je dobro ostruži, zatim je dobro istrljaj rukama uzmi vodu pa istrljaj rukama, a zatim to mjesto poprši vodom, nakon toga možeš da klanjaš u toj odjeći. Dakle, prvo ostruži, zatim uzmi vode, dobro istrljaj, zatim nakon toga poprši i nakon toga možeš da klanjaš u toj, u toj odjeći. Dakle, takav je slučaj sa krvlju menstruacije kod žena. Što se tiče ostale krvi kod ljudi, koja izlazi dakle iz ljudi, Allah najbolje zna Islamski učenjaci također imaju podijeljeno mišljenje, ali Allah najbolje zna ispravno je da je takva krv čista. I da pojava takve krvi ne kvari abdest i ukoliko se nešto od te krvi nađe na tijelu ili od dijelu čovjeka, da dakle to se ne smatra nečistoćom. Prenose se brojna predanja u kojima se spominje da su ashabi klanjali u ranama da su ashabi klanjali, a krv je isticala iz njihovog tijela. Prenosi se da Ibn Omer radijallahu anhuma imao čer na svome tijelu, pa istisnuo taj čer, izašla je krv, izašao je gnoj i on je nastavio dakle, da u takvom stanju obavlja namaz, da klanja namaz, nije se abdestio zbog toga. Zatim što se tiče alkohola, Također, islamski učenjaci po pitanju čistoće alkohola imaju podijeljeno mišljenje, Allah najbolje zna, ispravno je da je alkohol čist. To ne znači da ga je dozvoljeno piti, ne. Strogo je zabranjeno piti alkohol, međutim, ukoliko nešto od alkohola dospije na naše tijelo, ne u naše tijelo, već na naše tijelo, na našu odjeću, to se ne smatra dakle nečistoćom. Može se u takvoj odjeći klanjati alkohol ukoliko dospije na naše tijelo, dakle nije obaveza, Allah najbolje zna, nije obaveza prati jeli, ruke ili mjesto na koje je dospio, dospio alkohol. Dakle, to ne znači da je dozvoljeno piti alkohol. Ono što je zabranjeno konzumirati ne mora značiti da je i nečisto. Dok zasigurno sve ono što je nečisto nije dozvoljeno upotrebljavati. I ono za što postoji dokaz da je nečisto jeste nečisto e, svinja i slina psa. Dakle, jeste svinja i slina psa. Kako je došlo e, što se tiče svinje, da je došlo u Kur'an i Kerimu, da je Allah subhanahu wa ta'la rekao fe inne horics, doista je to nečist. A što se tiče, jeli, sline psa, došlo je u hadisu Ebu Hurere radijallahu da je Allahov poslanik alihi salatu islam rekao perite svoje posude iz kojih pas naloče vodu, perite ih sedam puta, jedan put sa zemljom onu posudu iz koje pije pas, operite sedam puta i jedan put jeli, operite, operite zemljom. Dakle, ovo su bile nečistoće za koje postoji dokazi iz Kur'ana ili hadisa da je nečisto. Ove nečistoće trebamo otklanjati sa svoga tijela, sa svoga odijela ili mjesta gdje ćemo obaviti namaz. Allah najbolje zna sve drugo, makako to bilo u našim očima i makako mi mislili da je to nečisto, Zato ne postoji dokaz. Dakle, za povraćanje, za gnoj, za krv, sukrvicu i slično, ništa dakle od toga nije nečisto, a Allah najbolje zna. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjednicima, muslimanima i muslimankama. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči našoj vjeri, da nas vrati njegovoj knjizi Kur'an i Kerimu i sunnetu njegova poslanika alihi salatu wasalam na najljepši i najbolji način. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa salillahum ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.